Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan, uvaženi slušalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom. Današnja je posvećena Radonji Vešoviću. Radonja Vešović rođen je 1924. u Rijeci Marsenića. Gimnaziju je učio u Peći, Beranama i Beogradu. Učesnik je Narodno-oslobodilačke borbe od 1941. Bio je novinar Omladine i Tanjuga, urednik pobjede, upravnik Narodnog pozorišta na Cetinju, urednik časopisa Kultura i život i susreti, urednik u Beogradskom izdavačkom preduzeću Kultura, savjetnik za kulturu u Savjetu Federacije. Umro je 2011. Vešovićev život, kaže Sreten Perović u predgovoru knjige Buđenje svjetla, od siromašnih je dana djetinstva na limu do zrelih godina neprekinuta poetska nit. Gajtan u koji je upleteno neobično burno vrijeme i složeno, bogato i mukotrpno životno iskustvo. O svom književnom i pjesničkom obrazovanju sam pjesnik će reći prvi dodiri sa knjigom, onom koja nije za učenje, u tom dosta sputnom selu koje je tek u mom djetinstvu dobilo prvi most kojim je povezano sa cestom, takođe slučajni. Tome su prethodile narodne pjesme koje sam čuo od moga oca koji je bio čovjek burne prošlosti i izvrstan guslar. Neki stari časopisi sa tavana, neka zdravstvena uputstva rasturana po selu, sanovnik, bili su prvi mostovi ka knjizi. Slučajnost me je bacila čas na prevode Puškinovih priča, čas na petparačku literaturu. Dijela Viorenja iz 1950. Gajtan vode u dolini iz 1956. Krčag na vjetru iz 1963. Buđenje svjetla iz 1967. Kolona i vidici romansirana hronika o prvoj proletarskoj iz 1971. Drugo dopunjeno izdanje 81. Radonja Vešović govori, Milorad Stojović prošao je svojom poezijom kroz sve stanice naše poslijeratne društvene stvarnosti. Od ekstaze prvih časova, slobode i golorukog raskrčivanja ruševina što ih je rat ostavio za sobom, preko dramatičnih dioba 1948. do nemoćnog svjedočenja, kaljavih običnosti i kataklizmičnih prijetnji miru, savremenom čovječanstvu. Kao i Dušana Kostića i Vešovića romantično uzbuđuju zavičajno tlo, revolucija i čovjekova sloboda. Svoje bogato iskustvo susrete s vremenom i ljudima, zlim silama i ljudskim uzdizanjima pretače u stih, tragajući uzrocima vječnih nesporozuma između snova i stvarnosti, ideala mladosti i iskustva zrelosti. Zamišljena nad životom, natopljena tugom što je život postao bezdušno jagmište, što je ljudima ovladala sebična poslovnost, Vešovićeva poezija nosi poruku da se odnosi u savremenom svijetu moraju i mogu ojačati moralno osjećajnom podlogom, očovječenjem spoznaje, jednom riječju ako se stremi ljudskosti. Čežnja za nedostižni manifestuje se u ovoj lirici u hiljadu oblika. Povod, ili tačnije rečeno izazov, zrači iz svega što smanjuje vidik i skraćuje vid tama, zid vremena, uputni pogled ukletog neba, muka za ustavljene vode, sve što stvara prepreke poletnoj masi, što sujećuje pjesnikov pogled i njegovu misao, goni ga da krene u osvajačke avanture i otkrivalačke pohode. U naslovu jedne pjesme on kaže I tako stigo smo. Nije li to nagrada za onu džinovsku upornost malog brava koji hoće da savlada nesagledivi prostor i da ponese teret koji daleko premaša njegovu fizičku veličinu i snagu ili je to kazna za neugasivu ljudsku radoznalost koju uvijek iskrsne neka neuklonjiva prepreka na putu do cilja? gradeći poetski i etički skladne mostove između rata i mira, mrtvih i živih, između vremena i generacija, pjesnik ne zaboravlja da otvorenost ispolji moralni prezir prema jalovim kampanjama, ordenovim zabunama i nemoćnom svjedočenju. Za njega je revolucija vječno mlada, a mladost vječno revolucionarna. Vojslav Minić. Tužan što je često nemoćan svjedok onoga što se događa oko njega, Vešović zna da se mora i čelom kroz čelik i pješke preko mora. On vjeruje u mogućnost i moć pjesničke riječi, u njenu iscijeliteljsku ulogu u vremenu u kojemu čovjeka i civilizaciju vrebaju opasnosti nesagledivih posljedica. Naučni uspjesi i suva racionalizacija životnih obrta otvaraju još veću žeć za pjesmom, kaže Vešović. Dozivaju njenu ruku spasenja da tako fantastično teška savremena saznanja ojača odgovarajućem osjećajnom podlogom. Ravnoteža između znanja i osjećanja začinjava unutrašnju stabilnost pred perspektivama koje svaki korak saznavanja čine silom podjednako konstruktivnom koliko i destruktivnom. Tamo gdje egzaktne nauke udare čelom o zid konačnog, zastanu zbunjene za trenutak pred strahovitim mogućnostima svojih igračaka. Pjesma dolazi kao neizbježna prethodnica slučenja, da nadleti taj zid formula i definicija i da, ne priznajući ni tu obalu, otkrije čovjeku mnogo širi vidik neznanja. Vidik koji najveća naučna otkrića čini samo beočugom u lancu beskonačnih mogućnosti očovječenja spoznaje. Pjesnik istančanog osjećanja, osobne narativnosti, bliske duhu narodnog govora, pjesnik lirske drame o revoluciji, o čovjeku i njegovoj osuđenosti, na borbu neprestanu, Vešović gaji jednu osobenu vrstu neprikosnovene djetinske četnosti i vjere u vrijednost postojanja. U Vešovićevoj poeziji se izgrađuje lirski ljetopis pjesnikova života kroz koji on govori o najrazličitijim temama, o ratu i ratnim razaranjima čovjeka i njegovog duha, o partizanima, prirodi, ratnoj prošlosti, o trenutnim osjećajima, o tišini, o prolaznosti. Vešović je pjesnik iskustva. Njegova poezija govori jezikom proživljenog i svoje lirske abstrakcije izvode iz neposrednog dodira sa stvarnošću i stvarnim svijetom, a njegov jezik često je alegoričan. Pjesme često zvuče kao lirske naracije bez rime i bez ritma. Njegovi stihovi potpuno su slobodni od bilo kakve zadate forme ili ustaljene rime, a strofe su nejednako organizovane. No, ipak njegova poezija, esencija, treptaj i igra duha u stvaranju. Najljepše pjesme koje piše Vešović su neka vrsta ode, ali ne u onom antičkom smislu, već su poput lirskih spomenika i posveta ugašenim životima i takve trajnije od bilo kakvog groba ili nadgrobnog spomenika. U tom smislu izdvaja se pjesma Čirak za njegov grob. Glavni metafizički motiv i poziv ove poezije jeste pokušaj da se vrijeme zaustavi, opiše, obuhvati ili vrati. Poezija Radonje Vešovića je poezija o vremenu i ljudima u vremenu. Najbolje je opisan fenomen vremena u pjesmi Grč vremena. Ja bacim ruke i zastanem, radastan što ga imam, a kad ih rasklopim, prazne. Kao o tebe sada. Stojović kaže da su trajne karakteristike ove poezije, to jest Vešovićeve pjesničke ličnosti, trpeljivost, sentimentalnost, istinoljublje, moralnost, zbunjenost i bol zbog napuštanja ideala. U pjesmama koje ovaj pregled donosi, Radonja Vešović se prema riječima Sretena Perovića vraća na žive slike iz prošlosti u kojima vaja atmosferu pogibije, nestajanja bez ropca kao u snu. Sloboda je ne samo glavni motiv, ona nije samo pjesnički imperativ i nužnost, ona je princip od kojeg i zbog kojeg se živi. Ona nije samo politička sloboda ili sloboda od ratnog stanja. Ta sloboda prožima i unutrašnje biće čovjeka i sudbinski ga određuje. Tu vrstu osjećanja Vešović je najljepše otpjevao u pjesmi. Vešović je u dvije rečenice opisao svoj život prema i u knježevnosti. Moj književni život je, kao i većine pisaca, nepotpun. Odvija se ispod počinovničanih situacija, što bi rekao Čehov, kao radosni, krotki susret čovjeka oženjenog službom sa ljubavnicom, literaturom. Da čujemo muzičku numeru, pa čitamo stihove Vešovića. Muzika poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Oslobađanje slobode Ako i zemlja teži svojoj slobodi, ja sam vidio zjev fotografisano vrijeme na časovniku željezničke stanice. Smak svijeta u očima mačaka. Utrobe kuća slijepljene krvlju i kostima. I ne znam da li to bi zemlja ili njena sloboda. Ako i voda teži svojoj slobodi, ja sam vidio polja pšenice s tornjevima na dnu. Djeca i djevojke u pijesku i žilama. Ali još ne znam da li to bi voda ili njena sloboda ako i sunce traži svoje, ja sam vidio sela i gradove u plamenu, ugljanisane lobanje i misli sagorjele u potucanju već 20 godina, samo da ne bi na to mislile. I ne znam, bješe li to sunce ili njegova sloboda. Ako i ljudi traže svoju slobodu, ja sam ih nekad vidio sa svetim znakom domaćeg ognješta na grudima. I odbjegoh. Četiri godine doma svoga ne vidjeh za tragom te riječi krvareći, te divne, te strašne slobode. Razgovor sa tvojim igračkama. Hoću da budem jači od sna, već u snu raspoznajem san. Hoću da ne bih zaplakao budan s tvojim igračkama na jastuku. Kad dođe prvo svanuće naše prazne sobe, dvije želje u bilom krugu koje je tako ucrtao da hodaju od moga koljena do stola, od stola do moga koljena, dođe prvo jutro bez tebe. I svali zidove na prsi. Uzaše me za ruke tvoje igračke, da te tražimo. Nagnemo se na tvojim krevetom, a tamo tišina. Ruke pružamo, a tamo ponori, gdje sve što raste predugo pada kasnije. Šta da odgovorim igračkama kad me pitaju gdje si se odselila? Začuđeno. Gdje svijet ovaj tek ljeto peto? a već opor piješ očima. Da im kažem, naša ljubav stanuje u zaboravljenoj tvojoj sandali, u peleni, u tamnim šumama iza jezera, gdje magle i ptice sanjaju nove bajke za tebe. Pa gdje si otišla, mjesečarko moja, i kako si se vješto izgrala? Nikog da upitamo kojim sem trumom zaputi. Poludjele bez tebe tvoje igračke, jer pred zoru cvijeće na grobljima čudno svjetluca uzaludim govorim, tu je vaš tata, najveća vaša igračka. Pretaču me kap po kap, u tvoj grcav smijeh i plač. Rebra mi pucaju od okrupnjelog srca i tebe u naručju, tvoje igračke. Svitanje njiše zavijese. Hajde da se igramo dok traje san da vičemo po mrtvom domu. O, istapaš mi se u naručju, maglena, ne dam te, ogranče dragosni moj. Vjetar ulazi kroz prozor i hladi košuljom jutra vrelinu sna, što još se dimi iz moje glave. Krišom poprska na vatra na proplanku. O, kad bi mogli natrag u san, da se još malo s tobom igramo. Ja i tvoje igračke. Provincija. U pruženoj ruci, sam. U zavoju ceste, sam. U rupici smiješka, sam. U dimu lule, sam. U šavu knjige, sam. U šljunku jutra, sam. U pokrovu noći, sam. U samom sebi, sam. Obećan. Obećan kolijevko gorskih snjegova, krvlju osvet, ako bude starost i šarana, sije dok ćeš me njihati. I ne klegnu među nas tri mora i devet konaka. Tebi za prvo mucanje pregršt kosti odugujem. S tvojih su ploča grebene, tvojim su nebom voljele, tamljene smole borove, proljeća, zelene pelene, da me uspavaš leleku, da mi zagriješ koljena, da mi grob odrala sačuvaš roditelju živi moj. Jer me tvoja pjesma dojila, krčem ljubavi krstila, pa se oči mutne oblače, gajtane zelene doline. Uvaženi slušalci, čuli ste još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom, koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedeće sedmice, neki novi crnogorski autor i novi stihovi. Do tada pozdrav od Ethema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Dragaš. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. šta slušamo i čitamo.